ऐं जेकी आसमाननि में आहिनि से ऐं जेकी जानवर ज़मीन में आहिनि से ऐं मलाइक अल्लाह खे सजदो कंदा आहिनि ऐं उहे वॾाई न कंदा आहिनि